Nera rara vez te vi con aquel. No lo sé, no me voy a meter. Pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz. Lo que andaba buscando. que esa felicidad que se de sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando dama con fama y cama alta gama y corazón partido. Fonos llenos de fanes que llaman y solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor. Ping y Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy diciendo en baby. Nera rara vez te vi andando con aquel. No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, Me ya al lado de mí. lo incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, Me ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando.